ozgina ochib yuboringlarda kattaroq ozgina havo kirsin man issiq bo'lib ketdi oldi tomonchi bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin vassalotu vassalamu ala xayri xalqi muhammadi va ala alihi va ashabi ajmain amma ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh xayrul kalami kalamulloh va xayru hadiya hadiya rasulilloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan suhbatimizda siz bilan Allohning yo'lida infoq ihson qilishlik degan mavzuda gaplashgan bo'ldik va bir qancha oyat hadislarda ko'rib chiqdik. Xususan ularda mana qisqacha takrorlab qo'yadigan bo'lsak, Alloh taolo Saba surasida marhamat qilib aytdi: "Astagfiru va min shay'in fa huwa va huwa roziqin." Qaysi bir narsani Alloh yo'lida infoq ehson qilar ekansizlar, albatta u o'ziga erishitib keladi yoki uni orqasidan Alloh taolo ziyoda qilib beriladi deb aytiladi. Hadis qudusida Alloh taolo marhamat qildi: "Ya ibn Adam anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, sen infoq qilgin, albatta men ham senga infoq qilaman. Alloh yo'lida ihson qilgan kishi, Alloh yo'lida xayr qilgan kishi albatta Alloh tomonidan marhamat olishligiga Alloh tomonidan va'da qilingan. Mana boshqa hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi: "Hassinu amwalakum biz va da'u marzakum bis-sadaqa wastaqbalul balaya anwa'ul balo bid-du'a." Moli zakot bilan qo'rg'onlinglar. Birodarlar, mana shu xususan shu zakot beriladigan bir Ramazon oyiga mo'ljallagan bo'lsak, e, zakot bizni molimizni qo'rg'on sifatida qo'riqlashligiga kafolat bo'ladi. Kasallaringlarni sadaqa bilan davolanglar va turli balolarni duo bilan qaytaringlar yoki kutib olinglar deb Rasululloh marhamat qilgan. Demak, zakot berishlik molimizni himoyada, qo'rg'onda bo'lishligini kafolati, sadaqa qilishlik bu kasallarimizdan shifo topishligimizni sababi va duo tevadan keladigan balolarni to'sadigan bo'lgan amal. Hadislarda keladi, duo bilan yuqoridan keladigan balo qiyomatgacha to'xtamaydi, urushib turadi deyiladi. Tevadan Alloh taolo baloni taqdir qilgan bo'lsa, inson duo qilar ekan, albatta bu balo qaytadi. Inson modomiki kasal bo'lar ekan, sadaqa qilar ekan, bu kasalni Alloh taolo ko'taradi. Modomiki zakot berar ekan, molini hifz qilmasini saqlaydi Alloh taolo. O'zi sadaqani biz kasal bo'lgandan keyin Doktor Maqdudul sotib yuramiz uni, majburiy sadaqani. Ana shu kasal bo'lgunga qadar shu narsa qilinadigan bo'lsa, shu kasallarni oldi olinar ekan birodarlar. Boshqa hadislarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana baxil Allohdan uzoqdir, jannatdan uzoqdir, odamlardan uzoqdir, jahannamga yaqindir. Saxiy Allohga yaqindir, jannatga yaqindir, odamlarga yaqindir, jahannamdan uzoqdir. Saxiylik bilan baxillik birodarlar. Boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislar bor mana shu sadaqa to'g'risida, Alloh taolaning infoq to'g'risida. Allohga qasam dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlarni qilgan sadaqotinglar dunyoylardan kamitib qo'ymaydi dedi. Har bitta so'zi rost bo'lgan, Allohdan haq va'da olishga sazovor bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytayaptiki, sizlarni Alloh yo'lida qilgan xayr ihsoninglar dunyoinglarni kamitib qo'ymaydi. Qasam ichib aytyapti birodarlar. Mana bugungi suhbatimizga o'tadigan bo'lsak, bugun inshaalloh qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yish degan mavzu bo'ladi. Qalbni bo'shatish. Qalbni ham bo'shatib bo'ladimi? degan savol bo'lishi mumkin. Inson ikkita narsadan iborat, birodarlar. Jasad, ruh. Shunday emasmi? Mana shu ikkita narsadan eng asosiy narsa jasadmi yoki ruhmi? Biz shuni farqiga borib olaylik avval. Agar insonga bir kiyim berilgan bo'lsa, misol bir inson oppoq kiyim kiygan bo'lsa, oq shimini, oq ko'ylakni kiygan bo'lsa, bu kiyimini kir bo'lib qolishligidan xijolat bo'ladida, to'g'ri kelgan joyga o'tira olmaydi. to'g'ri kelgan joyga suyana olmaydi. Endi sal kirchimoroq kiyingan odam to'g'ri kelgan joyga yonboshlab ham oladi, to'g'ri kelgan joyga o'tirib suyanib ham Ikki xil odam bir xil kiyim, rangi ikki xil bo'lganligi uchun munosabat ikki xil bo'lyapti. Kiyim sizni avratingizni yopib, issiqdan, sovuqdan saqlash kerak bo'lgan xizmatkor emasmidi? Mana shu jasadingiz xizmatda turadigan xizmatchi bo'lish kerak emasmidi? Lekin afsus bo'lsinki, siz bilan biz uchun xizmatkor qilib bergan mana shu jasad ruh do'stdan xo'jayin bo'lib qoldi. Biz ruhimiz, qalbimizni rohatini bir chekkaga surib qo'ydikda, jasadni rohatini oladigan bo'ldik. Bu jasad kiyim emasmidi? Alloh taolo bu dunyoda kiyintirib qo'ygan edi turpoq bo'lib chirib ketgandan keyin qiyomatda qaytarib kiyintirib bermasmidi? Biz ana shu oq shimni kiyib olib, xizmatkorodagi bo'lib qolgan odamga o'xshaymiz. Ya'ni shim sizni xizmatingizni qilishni o'rniga siz shimni xizmatini qilib qo'yyapsiz Xo'p, Inson ikkita narsadan iborat ekan. Ruhdan, jasaddan. Ruh Alloh subhanahu va taolodan chiqib kelgan narsa. Fa idza nafaxtu fihi min ruhi qachoniki mana shu lodan yaralgan odamga o'zimni ruhimdan puflab kirgizganimda unga sajda qilinglar dedi. Alloh taolo o'zini ruhidan kirgizganligini bayon qilyapti. Jasad yerdan chiqqan. Mana shu turpodi jinsida qanaqaqa ximiyaviy element bo'lsa, insonda jasadida ham bor ekan. Sizlarni turpoqdan yaratganmiz, turpoqqa qaytarilasizlar, yana turpoqdan qayta tiriltiramiz deydi Alloh taolo. Bu jasadlar birodarlar kiyim, bu xizmatkor. Mana shu ruhimizni abadiy rohatga yetishligiga xizmat qilish kerak bo'lgan xizmatkor edi. Ruhni rohati ustun turadimi, jasadni rohati ustun turadimi? Biz jasadni quvalaydigan toifalarga aylanib qolmaylik. Shunday bir davrlar bo'ldiki, maymundan yaralganmiz, turpa olib ketganimizdan keyin qayta tirilmaymiz dedida, ana shu maymundan yaralganlar mashinada shantirishib yubordi. Va faqat jasadni rohatini qilib oladigan bo'lib qoldik. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik insonni ikki dunyoda saodatga yetishligiga kafil bo'ladigan amallardan. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik. Mana shu mavzu bugungi mavzuyimiz. Avval qalbni bo'shatishdan burun ibodatni nimaligini bilib olaylik. Ibodatni nimaligini bo'la oladi, boshqa narsani chiqarib tashlaydi qalbimizdan. Ibodat deganda siz bilan biz albatta namoz, roza, zakot hatni tushunamiz. Albatta bular ibodatni ulug'lari. Va ming afsus bo'lsinki, ibodat deganda faqat shuninglar tushunib qolganmiz. Birodarlar, mana kechagi suhbatda ham aytib o'tgan bo'ldik. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotida lahzasi bo'lmaydi. Namoz ibodat, roza, zakoti ibodat, haji. Birodarlar, Yotib uxlashligi ibodat musulmonda. O'tirib dam olishligi ibodat. Suv ichishligi ibodat. Bolasini erkalatib bag'riga bosishligi ibodat. Musulmon odamda ibodat bo'lmagan hayotini lahzasi yo'q. Va u ahadikum sadaqada Rasululloh. Hatto ayolinglarga yaqinlik qilishliginglar sadaqasilar uchun ibodat dedi. Ya Rasululloh, ha bu o'zimizni shahvatimizni qondirish shunga borsak, shu ham ibodatmi deganda, xuddi mana shu shahvatini haromga olib borishib qo'yishligi ham mumkinmi dedi Rasululloh. Ha, dedi, Allohdan qo'rqib halolga bordimi? Demak, ibodat dedi. Musulmon odam uxlar ekan, niyat qanaqa? Kuch-quvvat to'plasa, yaxshi dam turib bomdod o'qisa. Demak, niyati to'g'ri bo'lgan uchun odatda qilayotgan ibodati nima bo'ladi? Amallar ibodatga aylanadi. Musulmondan ovqat yeydi. Ovqat yeyishdan maqsadimi? nima? Quvvatlantirsa o'zini Alloh yo'lida to'atga ibodatga sarflaydi bu kishini. Demak, ovqat yeyish ibodat. musulmonni uyg'oq bo'lgani yaxshi. Zikr aytadi, tasbih aytadi, uxlasa ham ibodat ekan. Endi kofirni uxlagani yaxshi. Chunki uxlamagan paytda gunoh ma'siyat qiladi, uxlaganda tiyiladi, lekin uyqusi ham gunoh buni. Chunki uxlaganda to'plagan kuch-quvvatini gunohga sarf edimi? Demak, buni yurishligi ham, uxlashligi ham, turishligi ham gunoh bo'ladi. Ibodat degani, ibodat degani bu juda keng ma'noni o'z ichiga oladigan kalima. Ibodat bu Alloh taolo rozi qiladigan so'z, amal, niyat, e'tiqod hammasi ibodatga kiradi. Avvalambor musulmon odamni qilgan amalini Alloh taolo qabul qilishligini ikkita sharti bor deydi ulamolar. Birinchisi shu qilayotgan ishidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan bo'lish kerak. Nima ish qilishidan qat'i nazar Allohning roziligi birinchi o'rinda turish kerak, boshqa niyati surish kerak. Bu ixlos. Ikkinchi qismi muvofaqata sunna. Ana shu qilayotgan ishidan niyati zo'r, Endi qilayotgan ishini ko'rinishi ham qana bo'lish kerak? Payg'ambar alayhisalom qana bo'lish kerak. Yaxshi niyat bilan tumorilib qo'yayotganlar bor. Niyati yaxshi. Yaxshi niyat bilan pichoq olib qo'yayotganlar bor dasturxon ustidan. Niyati yaxshi. Lekin shu qilayotgan ishi payg'ambarimiz qilganmi deb so'rasak, yo'q birodarlar. Va aksincha, payg'ambarimiz aytgandek zo'r qiladi ko'rinishini amallarini, lekin niyati Allohning roziligi bo'lmasa, bu riyo, bu sum'a deyiladi. Ibodat degani musulmon odamni ichi-yu tashi faqat Allohni deb yashashligi ibodat. Ha xo'p, shu ibodat bo'lsa, qalbni nimadan bo'shatamiz? Qalbimizda nima bor yana? Qalbimizda qalbimizda ko'p narsa bor. Allohga bo'lgan muhabbat bor, bola chaqaga bo'lgan muhabbat bor, moli dunyoga bo'lgan muhabbat bor, ko'p muhabbat turlari aralashib ketgan. Alloh taolo aytayapti: bitta meni muhabbatim tursin deydi. Qalb nima? Hadislarda kelar qalb Alloh taoloning qo'lidagi piyolalarga o'xshatilgan. Xohlagan tomoniga buradi deydi. Alloh taolo siz bilan bizni jasadimizga, chiroyimizga, pulimizga qaramaydi. Yawmala yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat shunda kunki deydi Alloh taolo. Bu kunda na moli dunyoilar, na balachaqaylar asqatmaydi. Faqat pokiza qalb bilan kelgan bo'lsanglar shu qalbingiz asqatadi. Alloh taolo faqat bizni qalbimizga qaraydi. Qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy bir savol bor. Qalbimizda to'g'risida nima borligini bilmoqchi bo'lsak, oddiy savol bor. Sizni hayotda nima xursand qilyapti va nima qayg'uga solyapti? Ko'p aytganman, bular bosa qaytaramiz. Yosh bolangiz qand qog'ozni o'ynab keladi yutib. Keladida xursand keladi. Ha o'g'lim, ha nevaram desiz, dada dedi, opa dada dedi, 10 ta dedi, qog'oz yutib oldim, qand qog'ozini dedi. Xursand kiradi. A sizga baribir. Chunki bu qog'ozga qalbingizda joy yo'q. Sizda boshqasiga joy bor. Bolangiz o'sha kuni tushlari rangli bo'ladi. Ertasi kuni kiradi, "Ha o'g'lim, ha nevaram, nimaga qovog'iz solingan, nima xafa desa, qand qog'ozlarimni yutkizib qo'ydim" deydi. Sizga yana baribir. Chunki u qand qog'ozga sizda joy yo'q. Bolangizni xursand qilib xafa qilganligini sababi qog'oz, qalbida joy bor unga. Siz uchun bu axlat edi, qand yeb tashavorar edingiz. Lekin bolangizni qalbida qog'ozga joy borligi uchun bu qog'oz xursand qilyapti uni, bu qog'oz xafa qilyapti. Mana endi shundan kelib chiqadigan bo'lsa, qaraylik. bizni qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilyapti, nima xafa qilyapti. Ko'prikdan o'tib ketyapti, kursni qarayapmiz, siqilib ketyapmiz. Tushib ketyapti narxi. <laughs> Subhanalloh. Ya'ni ana shu qog'oz bilan ishi bo'lmagan odamga qaraqa, u ham qo'ymaydi yoqqa, chunki kerak emas unga. Unda u narsa yo'q. Shundaymi? Unga keragi yo'q u narsani. Qalbida joy yo'q unga. ikkita odamni bir futbol kamanda yutkizib qo'ysa, birini go'shi, biri yeyotganligini ko'rasiz. Jirilab bezovta bo'layotganini ko'rasiz ba'zi bir odamlarda. Sizga baribir, chunki qalbingizda u narsaga joyi yo'q. Mana birodar, qalbimizda nima borligini bilmoqchi bo'lsak, bizni nima xursand qilib, nima yig'latyapti. Juda ko'p narsa xursand qilib yig'latadi bizni. Lekin arzimagan narsalar bo'ladi u. endi u xursand bo'lib xafa bo'lganimiz bilan o'zgarib qolmaydi hayot. Shunday emasmi? Mana shunga o'xshagan narsalardan qalbingni bo'shat deyapti Alloh taolo. Hadis qudsiyda Alloh subhanahu va taolo mana aytadi: "Innalloha ta'ala yaqul" ani nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Ya ibn Adam, tafarrag li ibadati, amla sadraka ghina va asuddu faqraka va in la taf'al mala'tu yadaka shughlan va lam asud faqraka." Qarang, istig'forda siz 5 ta narsa bor ekan. Siyla rahim qilsangiz, umringizga, rizqingizga Alloh baraka berar ekan. Infoq ehson qilsangiz, o'rniga to'ldirib qo'yar ekan Alloh taolo, bitta onarizga 10 ta berar ekan. Qarang qanaqa oson. Qarang qanaqa oson. Taqvo qiling, 14 ta foydasi bor. Istig'for kutmagan joydan rizqingizni beradi. Tupikka kirib qolganingizni Alloh taolo chiqarib yuboradi. Nimani evaziga? Allohni rozi qilishga g'am qilinglar deyapti. Bekarga oxirda bermayapti bu dars. Tavakkal qiling, eng kuchli odam bo'lasiz. Taqvo qiling, eng hurmatli odam bo'lasiz. Tavakkal qiling, boy odam bo'lasiz. Qaranglarda, mana shu darslarni boshlayotganimizda shu oyatni keltirdik. Fabutaghu indallohi rizqo va abuduhu va lahu ilayhi turja'un. Rizqni deyapti Alloh taolo. Allohning huzuridan unga ibodat qilib, unga shukr keltirib istaylar. Allohni o'ziga qaytib borasizlar deydi. Mana shu sabablarni qilib qo'ysak, ko'p ham mana shu jasadni qiynamasak ham Alloh beraveradi. Hadis qudusiga qaraymiz. Alloh taolo aytadi, "Ey odam bolasi" deydi. meni ibodatimga bo'sha deyapti, qalbingni bo'shat deydi. Bo'shangin meni qalbim ibodatim uchun qalbingni bo'shatgin. Ko'ksingga boylikni to'ldirib qo'yaman. Qo'li qatinga deyapti, cho'ntagingga deyaptimi? Qayerga deyapti? Seyfinga deyaptimi? Boylikni qatinga joylayman deyapti. Birodalar, boylik qalbda bo'lar ekan, u seyfda yoki cho'ntakda do'konda bo'lmas ekan. Hali rizqni bozordan istayapmiz biz. Allohdan oldin ista, keyin bor bozoringga deyapti. Ibodat deganda, demak, tavakkal deb Allohga yotib olish kerak ekan, hamma tashlab islom biror kun dunyo ishini chekiga qo'yilar degan emas. Islom ikkalasi mana shunday o'sha degan. Bittasi ibodat, bittasi din degan. Hadislarda keladi. Agar bitta daraxtni ko'chatini yerga o'tkazayotgan bo'lsangiz, qiyomat boshlanib qolsa, tashab ketmang deydi. Ko'chirib qo'ying deydi. Dunyoni obod qilishga ishora emasmi? Odam alayhissalom yerga tushirib turib, yerda obod qilasan demadimi? Akalar asfaltni solish kerak, daraxt ekish kerak, uyni bola chaqani boqish kerak, lekin bu Allohning ibodatidan oshganimizdan keyin qilishimiz kerak. Boylikni ko'ksingga joylayman. Boylik nimada? Alloh bergan kunga rozi bo'lishlik boylik akalar. Shunday emasmi? Kambag'allik ham xuddi shuni teskarisi. Alloh bergan kunga rozi bo'lmang, sizdan qashshoq odam yo'q. qancha pul bo'lishidan qat'iy nazar. Ey odam bolasi, meni ibodatimga qalbingni bo'shatib qo'ygin, ko'ksingga boylikni beraman. Rozilik degan boylikni beraman va asuddu faqraka. Faqrligingni to'sib qo'yaman. Ya'ni millioner bo'lib ketasan, million beraman demayapti. Xotirjam bo'lasan deyapti. Bir narsaga muhtoj qilmayman deyapti. Mana boylik. Kerak bo'lganda keragicha beraman, oshiqcha bermayman. Lekin matinda nima bor? roziligi bor, qanoat bilan, xotirjamlik bilan yashaysan. Ozgina ochib yuboringlar-da kattaroq. Ozgina havo kirsin, mo issiq bo'lib ketdi oldi tomonchi. Endi buni aksini qarat. Agar shunday qilmasang deydi Alloh taolo. Agar shunday qilmasang, qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman. Sizlar rahmga vaqtimiz bo'lmayapti, to'g'rimi? Ishlar ko'p. oshnamizni ko'nglini uni qoldirmaslik uchun borib o'tiramiz, bo'g'ilib, siqilib bo'lsa ham, xafa bo'lib qolmas. Lekin ota onamizni oldiga kiribda kiramiz, nima qilamiz? Ishlar ko'p, tezroq chiqib ketish kerak. Ya'ni oshnamizni ko'nglini o'ylaymiz, ota-onamizni ko'nglini insof qilaylik-da. Shundayda. Agar qalbingni bo'shatmasang, bu yer yuzidagi vallohu alam aksariyat insonning holati. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman, faqirligini to'smayman. Ishi to'xtamaydi, doim sezon. Pul o'shuncha, lekin kamchilik ham yetishmovchilik ham o'shuncha. Qo'lida qancha katta bo'lishiga qarab, dard ham o'shuncha xilma-xil, muammo ham o'shuncha xilma-xil, orzu havas ham ana shuncha xilma-xil. Bitta narsani evaziga beryapti Alloh bu narsani. Qalbingni bo'shat meni ibodatim uchun deydi. Qila olamizmi, qila olmaymizmi? Mana qalbda nima borligini bilishingiz oddiy testdan aytib berdim. So'rang o'zingizdan. Chiqsangiz paxta kabi yuzib qo'yibdi. Xotirjammisiz? Demak, qalbingizda yo'q bu narsa. Siqilib o'g'layapsizmi? Uxla olmaydigan ahmoqlar bor. Falon mamlakatda manaqa manaqa ish yopdi bittasi gapirsa, ikkinchisi uni teskarisini gapiradi, jiqamni shop ketadi. Senga nima, baribir emasmi senga? Bizi qalbimiz Allohning ibodatidan boshqa narsalardan chalg'ib qolgani uchun mana shunday holatlarda yashayapmiz, birodarlar. Mana salaf solihlarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular qanaqa bo'lishgan? Abu Dardo roziyallohu anhu islomga kelgunga qadar Madinadagi katta boy savdogarlardan bo'lgan. Uni do'sti Abdulloh ibn Ravoha ana shu Badr g'azotdan kelyotib, kirib uyga kirib butini sindirib chiqib ketadi. Har kuni sig'inadigan buti, butini. Do'stiga ravo ko'rayotgan narsasini qarang. Shu butga sig'inmasin, ikkala chaqirsa, ayoli Abu Dardo chiqib ketgansa, ichkari kirib chiqadi deydi, olsa kirib butini sindirib chiqadi. Abu Dardo kelib qarasa, butini sindirib qo'yibdi. Shunday bir g'azab o'tiga minadi, qilichni olib Abdullohni chopaman deb chiqadi-yu Alloh hidoyat beradi. To'xta, bu iloh bo'lsa, o'zini himoya qila olmabdi-yu. Shu kundan boshlab iymon keltirdi. Islomni iymonni qalbni Allohga bo'shatib qo'yishdi, mazasini topgandan keyin aytgan ekan, katta boy bo'lgan u kishi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning devori bilan bir devor do'konim bo'lsa, masjidi bilan 5 mahal namozni masjidda o'qib turib, kuniga 1000 dinor foyda topsam, qilmadim shu variantni deydi. Nimaga desa, qalbim tijorat bilan ovora bo'lib qolar ekan baribir. U yo'qligi uchun keyin kambag'allikda toladi emas, bo'lgan boylikni had mazasini ham tortib ko'rgan, iymonni mazasini ham tortib ko'rgan. Ini farqla olagan. Molani qilma deyishdan burun boshqa narsani ko'rsinda bir odam. Mana ovqat bemaza ekan, buni yema demasdan shirinini beringda Yeb ko'rgandan keyin u narigini o'zi tashlab yuboraveradi Bizda yo'qda qalbimizda boshqa rohat. 5-6 so'm topsak quvnaymiz, 5-6 so'm ketsa xafa olamiz. Undan boshqa bizni xursand qilib xafa qiladigan narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu kambag'al bo'lgan keyin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga mehmon kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyida hech narsa yo'q birodarlar. Qaranglar, mana shu o'tirganlarda kim uyda shu holat? Rasulullohning uyida hech narsa yo'q. Agar bu dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar o'ylagandek yaxshi narsa bo'lganida kofirlar bu dunyodan bir tomchi xush suv ichganchalik narsani ham olmasdi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo: "Ey Muhammad, Makkani Batho degan joyni oltindan qilib beraymi?" dedi. Rasululloh yo'q dedi. Payg'ambarimizga podshoh payg'ambar yoki kambag'al qul payg'ambar bo'lishi taklif qilinganda qul payg'ambarlikni, kamtarlikni tanladi. Ana shu ketib yuborgan chiroyli dunyo degan qizga hamma ko'zini qisib-qisib ketaveradi dedik. Qiyomat kunida kampir bo'lib ko'rsatilganda haddar ekan odamlar. Dunyoda ravo ko'rmaganman seni chiroyli qisib aytingda, mo'min bandamga. Endi kampir bo'lganingda jannatga kirganda seni ravo ko'ramanmi deyapti Alloh dunyo hayotiga. Agar biz o'ylaganda yaxshi narsa bo'lganda payg'ambarimiz dunyoda tanlasa kerak edi. Agar bu dunyo hayoti biz o'ylaganda yaxshi narsa bo'lganda payg'ambarimizgacha qiyomatgacha yashashlik taklif qilindi. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi deyildi. Yer yuzida siz hukmron bo'lasiz qiyomatgacha. Keyin jannatga kirasiz dedi. yoki hozir o'tib Parvardigoringiz huzuriga yetasdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida turgan yigit hali gaplashdi, "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Bizni tanladingizmi?" deb xursand bo'lib ketdi terisiga sig'masdan. Rasululloh agar tanlagandachi tirik bo'lardi hozir. Qiyomatgacha ustimizda turar edi. Bunday holatga tushib qolmas edik. Hali yigit terisiga sig'may ketgan ekan, bizni tolladingizda albatta deganda, payg'ambarlardan hech qaysiga bu narsa ro'baro qilinganda dunyoda tanlagan emas. rofiqul alamin al janna shuni tanladim dedi. Agar arziydigan narsa bo'lganda payg'ambarimiz dunyoni qo'yinglar derdi. Qalbinglarda to'rini to'ldiringlar dunyo bilan derdi. Undan tashqari ming afsus bo'lsinki, dunyoga muhabbat qo'ysiz ham Alloh bergan kunni ko'rasiz ekan. Yozib qo'ygan ekan, masalan, bittamizni bo'yimiz 1.70, yesimiz 80 deb yozgan bo'lsa, rozi bo'lib yashayapmiz shunga, to'g'rimi? Nimaga men nemis, nimaga fransuz bo'lib qolmadim deb shikoyat qilmayapmiz ku Ha bo'yingizni, shu shuga rozi bo'ldingiz. Nimaga rizqingizni shu kelganligiga rozi bo'lmaysiz? U ham shu rizqni o'z bitta narsasi. Abu Dardo roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi, kim biz uyga kelgan mehmonda borib qonini to'g'izib qo'yadi desa, bitta odam turib men deya olmayapti, chunki qo'lida hech narsa bo'lmagan ularda. 3 marta so'raydi. Rasululloh uchun jonini berishga tayyor bo'lgan sahobalar, lekin bittasi borib men qonini to'g'izib qo'yaman deya olmayapti chunki yo'qligidan. Lekin bittasi shikoyat qilmagan. Xazina 3 ta narsa deyilgan ekan ulamolar tomonidan. Dardingizni birovga shikoyat qilmaslik, kamchiligingizni shikoyat qilmaslik va kasalligingizni shikoyat qilmaslik deyilgan ekan. Kambag'allikni dardda bir qiyinchilikdir. Birovga dardingizni aytmaslik haqiqiy boylik degan ekan. U egasi bor, adresi bor u kimga shikoyat qilishlik. Lekin o'sha adresdan uzilib qolganmiz biz. Bir-birimizga shikoyat qilib, Xuddi ushatib qo'yadiganda, "Mana qiylanib qolsan" deb. Kim deganda Abu Dardo men deb turdi. Uyiga olib bordi, bir kishi to'yadigan ovqat bor edi uyda. Oldiga qo'ydi, chiroqni o'sirdi, chappilab o'tiraverdi, yegandek. Kim uchun qildi bu ishni? U bildi. Odamlar deb qiyani yo'q. Ayoli ham bilmadi kerak bo'lsa. Qo'yib chiqib ketdi, erim bilayapti deb. Bola chaqasini ochib qo'ydi 3 kuni. Lekin ertalab oyat nozil bo'lmadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Mana shu qorong'i kechada bo'lgan ishni Alloh azza va jalla ko'rdi 7 qavat osmon ustidan ulardan rozi bo'lganligini oyatlarni tushirmadimi? Bir chin ovqat bilan Alloh roziligini olish bo'lgan ekan, bir chin ovqat bilan. Nimaga desa, qalbida bo'lmagan bu dunyo. O'sha uchun mazza qilib yashagan ular. Aytganmiz, bir olim o'tirsa, keldi bittasi. Sizni shomga chiqargan karvoningizni o'g'ri uribdi, qaroqchi uribdi, nol bo'lib qolibsiz desa, ozgina turdi-da, alhamdulillah dedi. Ertasi kuni haligi shu xabarni olib kelgan odam xursand kirdi, masjidda o'tirdi Ali Oqsoqol yana olim. U karvon sizniki emas edi ekan, sizni karvoningiz ertaga kirib kelar ekan, juda katta foyda bilan kelyapti ekan dedi. Ozgina suv saqlab turdi-da o'ylanib, yana alhamdulillah dedi. Hali xabarni olib kelgan achchiq kelib, ha u so'zga ham, bu so'zga ham alhamdulillah dedingiz. Nima buni siri dedi? Bor burdingizdan ayrilib nol bo'lib qoldingiz dedingiz. O'ylanib qalbimga quloq solsam, qalbim hech narsa demadi. siqilmadi. A, qalbimga joylanib qolmagan ekan dunyoyim, alhamdulillah deb xursand bo'ldim deydi. Ertasi kuni bo'lib ketibsiz, pulli bo'lib ketibsiz, boy bo'lib ketibsiz dedingiz, yana qalbimga quloq soldim deydi. Qalbim xursand bo'lmadi deydi. Alhamdulillah, qalbimga joylanmabdi, Allohga hamd aytdim dedi. Chiqsangiz qalpog'ingiz sug'urib ketibdi. Siqildingizmi? Demak, qalbingizda joy bor unga. Chiqdingiz, chizib qo'yibdi bir chekasini o'g'liz yo qizingiz mashinangizda. Siqilyapsizmi? Qalbingizda joy bor bunga. Emblemasini sug'urib ketishga odat bo'lib qoldi hozir. Birodar, siz siqilsangiz ham ketdi u. siqilmasangiz ham ketdi. Endi rozi bo'lib qo'yaveringda. Xotirjamlik ina bilasiz. va inna ilayhi Ha, meni bandalarga musibat yetsa aytishadiki, albatta biz Allohning mulkimiz, albatta Allohga nima qilamiz? to'g'rida endi dot desangiz ham bo'ldi, tomdan tashlab yuborsangiz ham bu bo'ldi. Rozi bo'lavering, boy bo'lavering. Qalbini dunyoga bermagan sahobalar, Umar ibn Sa'd roziyallohu anhu Himsga voliy qilib yuboradi Hazrat Umar. Bir yil turadi. Hims aqli shunaqa injiq bo'ladiki, 6 oy turmaydi u yerda yangi bo'lgan voliy Shikoyat qilishaveradi, shikoyat qilishaveradi Umarga, almashtiraveradi. 1 yilgacha Umardan shikoyat ham kelmaydi, Madinaga jo'natilishi kerak bo'lgan soliq pullari ham kelmaydi. Hazrat Umar nohata bir ziyrak odam bo'lgan. Bu dedi bir ish bor bu yerda deydi. Nimagadir shikoyat ham kelmayapti, nimagadir pul ham kelmayapti. Chaqirtir deydi. Xat yozadi, "Ey Umar, xatni olishingiz bilan yetib keling, to'plagan narsangizni olib" deydi. 2 oyda kelar ekan kishi. Kirib, "Ya al Mo'minin, men keldim, sen kimsan?" deydi tanimasdan. Desa, "Umayrman" deydi. Orqasida to'rva xaltasi bor. Bir yil hokim bo'lib turgan, gubernator bo'lib turgan, vali bo'lib turgan odam. Eng boy viloyatda. qarab tursa Umar ha men senga ikki oy burun kelishingni aytuvdimmi desa, ha hatto olishim bilan chiqdim yo'lga deydi. piyada keldim, ha piyada keldim. Ha nimaga ot bilan ot so'ramading qavmingdan desa, ha berishim oldi, men so'ragani hayo qildim deydi. Nimaga 1 yildan beri deydi, pul kelmayapti deydi. Desa, shahar ostoqollarni to'pladim, tushgan pulni shaharda ehtiyojga sarfladim deydi. Shuning uchun shikoyat kelmagan bo'ladi. Orqangda nima bor deydi? bor to'plagan narsamni ko'tarib yurib orqamda deydi. Hazrat Umar albatta shu bir narsa bor orqasida deydi qani to'chi deydi, to'ysa bitta abdastasi, bitta kirib yuvadigan joymi, bitta piyalasi, bitta chaynagi bo'ladi birodarlar. Ana dunyoga muhabbat qilmagan odamlar qana bo'lgan. Tasavvur qila olasizmi? 1 yil voliy bo'lib turgan odamni shunday qaytib kelishligini Bir marta buyurdingiz, xo'p deb bordim valilikka, endi bormayman. Menga javob ber o'zini qishlog'iga ketadi. Hazrat Umar Xorisa degan o'zini xizmatchisini jo'natadi, bor deydi. Ziyrak odam bo'lgan. 3 kun mehmon bo'l deydi, ko'r deydi. Agar u biz oldimizdan kambag'al faqir bo'lib uyga bosib qo'ygan bo'lsa, <coughs> xabarini aytasan. Yo, agar haqiqatan shunga kambag'al bo'lsa, bir xalta tilla beradi, mononi ber, tirishlik ishlatsin deydi. Boradi xorisa, uyga kiradi, 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kun chevatini 3-4 dan biri kelaveradi, 3 mahal. cho'zmadingmi biz? Shuni qalinrog'ini 4 dan biri erta mana shu bitta o'shnaqa, a bu bitta o'shnaqa bitta, uch shunaqa o'shnaqa yeydi. Umayrni qo'shnisi chiqib aytadiki, mehmon deydi. Mehmon haqi 3 kun deydi. Agar ketmoqchi bo'lsangiz, keting endi deydi, chunki Umayrni qiynab qo'ydingiz deydi. Er xotin yeydigan taomni sizga berishyapti deydi. Ana qalbiga dunyoni bog'lamagan kishilar. Qani u kishilar? Chaqiradi, Ey Umayr dedi, meni Hazrat Umar mana-mana ish bilan jo'natuvdi. Haqiqatan faqir ekansiz. Mana dil mana sizga deb berdi. Bizga kerak emas. Bizning kunimiz o'zi yaxshi deb turuvdi, ayol ish etadi turuvdi. Ayol eshitib turuvdi. Ayol nima dedi? Olaring dedi, faqat u sahobaning ayoli edi u. Oling dedi. Bizga kerak bo'lmasa, mana shaharimizda dedi, kambag'allar bor dedi, shularga tarqatamiz dedi. Ana akalar. Er zo'r, ayol ham shunga loyiq. Olishdi, ertalabgacha tarqatishib yubordi. Xalifani oldiga chaqirtirganda bordi. Pulni berdi, ovqatni berdi, kiyimni berdi, aytdiki, uyimga dedi ikki dona chevasi tashlab kelganman deydi, xalifani oldida aytyapti. Ungacha Xudo poshsho o'zi 3 kun 4 kunda borib keladigan yo'lda bo'ladi. Uyimda ikkita chevat qolgan, qolganini Alloh berib turadi, lekin mana kiyimni olaman deydi. Chunki ayolimiz ustidagi ko'ynagi nafizlashib, bitta kiyimni olib ketadi. Manaqa odamlar bo'lgan bu qanaqa qilib yashagan ekan bular deysizda? Boyaga hadis qudusi kelyapti. Matinga deyapti, xotirjamlik degan boylikni solib qo'yaman, faqirlikni qo'lingdan qaytaraman. Boylik birovga muhtoj bo'lmaslik. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu bilan bu akalar bir og'irroq darslik uchun ozgina vaqt o'tib ketyapti. Avf qilasizlar. Hazrat Umar xalifa bo'lib turgan paytda Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimizning jiyani yeri qo'shni bo'ladi. Yerida ishlayotgan odamlar urushib qolgan paytda Abdulloh ibn Abbos qattiq g'azab qiladida xalifaga, amiron Mu'mininga, "Ey Xattobni bolasi, itlaringni meni yerim oldidan surgin" deb turib xalifaga yozadi. Ya'ni assalomu alaykum amiron mo'mining yo'q. "Ey Xattobni bolasi, sen itlaringni meni yerimdan ol" deb yozadi. Shunda Abdulloh ibn Umar, Hazrat Umarning o'g'li bu narsani eshitib turib, "Ya Amiral Mo'min, atadi otajon deydi, siz Amiral mumin bo'lsangiz shunaqa behurmatlik qiladimi?" deganda, bu dedi Rasulullohning jiyani ahli bayt deydi. xatni orqasiga yozadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh, ya rasulullohni jiyani, falonchi falonchi, agar shu yer siz bilan biz o'rtamizga sog'inchlikka sabab bo'layotgan bo'lsa, yer va uning ichidagi hamma xizmatkorlar mendan sizga hadya deb yozib yuboradi. Hazrat Umar ham boy bo'lgan emas, birodarlar. 12 ta yamog'i bilan xutba chiqib gapirgan minbarda. Shunaqa kishilar bo'lgan. Vaholanki, ana shu davrda Fors bilan Rumni xazinasini to'kib qo'yishgan edi Madinaning xazinasiga. U shunday kishilar bo'lgan. Ular boy bo'lgan, qo'lida puli bo'lmasa ham boy bo'lgan ular. Chunki qalbida faqat Allohning muhabbati bo'lgan. Hukamolar aytadi, dunyodagi hamma yomonliklar Yomon ishlar bitta uyga berkitildi, qulublandi. Uni kaliti dunyoga muhabbat qo'yish dedi. Hubbu dunyo rasukullul xatiya. Dunyoga muhabbat qo'yish hamma yomonliklar berkitilgan eshikni ochib oladigan kalit. Va jamiki yaxshiliklar bitta uyga berkitildi, qulublandi. Buni kaliti zohidlik. Zohid degani behojat bo'lish degani. Tarki dunyo qilish degani emas, pulni topadi, Mashinani minadi, uyni solar lekin qalbida emas bu narsa. Tushunarlimi? Puli bor, millioni ham, milliardi lekin qalbida emas. Boyaga olim singari alhamdulillah deb qo'yaveradi. Siqilmaydi dunyosi uchun. Xususan rizq haqida gapiryapmiz ekan, bitta misol bilan tugatamiz suhbatni. Mana bizni ko'chaga 31 degan marshrut turadi, birodarlar. Alim tevaga boradi. 20 minut, 25 minut intervali bilan keladi. Qassoblar Aslonobkada turishadi. Qachon qarasa qassoblar 31 kelayotganini ko'rishaveradi. Hali 31 ni kutib Alim tevaga boraman deyotgan odam o'tiradi, hech 31 kelmaydi. O'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun kutayotgan odamga uzoq o'xshab ko'rinyapti. Kutmayotgan qassoblarga har 5 minutda 31 kelayotganga o'xshayapti. Kutganga ham, kutmaganga ham o'zi 20 minutda keladi. Kutgani uchun qiylanib ketyapti, kutmagani uchun mazza qilyapti. Birodarlar, Bu rizqni Alloh yozib qo'ygan. Onasimizni qonida 121 kunga to'lgan kunimiz, rizqimizni, ajalimizni, amalimizni borar joyimiz yozib qo'ygan. Tomdan tashlab olsak ham gap shu. Qachon bo'lib ketarkinman deb siqilyapmizmi? Uzoqqa o'xshaveradi, siqilaveramiz. Endi tashab qo'yinda. Ha, keptimi 31 deb qo'yasiz. Ming afsus bo'lsinki, bizni qalbimiz Allohning muhabbatini qo'yib, ana shu 31ni kutishga ovora bo'lib qolgan. qachon qilar ekanman, qachon putkizib olar ekanman, qachon yetar ekanman. Oddiy, sodda lekin lo'nda misol birodarlar. Kutmanglarda, mehnat qiling, dehqonchiligingizmi, qassobchiligingizmi qiling, lekin natijasi haqida g'am qilmang, kelganda sanab qo'ying, amoncha foyda bo'libdi, tashab qo'ying. Ana xotirjamlik. Astonobkada o'tirmanglar birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.